Nó dùng nhiều là người parole ah, di contesto. Io solo si portava ah, a stare con il figlio con me,

ہے وہ نہ بولا Thank you. Quer tão coisa por Thank you. Hors ba män apil ta ma filtron apil? Akm ti hadi, aw niHA aw ki yé depo.

nem tudom, mi lesz. Már csak akkor nem tudom elásztani. Ha lesz kézem, de akkor meg pédekem, még szabadon nem mehetem erre. Nem olyan biztos az. Thank you. Nézd meg az önvezető az minden. Nagyon van már Kihették befele. Épp, hogy elég lesz. Még egy-két, egy tank biztos lesz, hogy telik.